بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. ما Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois. في جيدها حبل من مسد À son cou une corde de fibres.